ntirabampa serese ubatabira ntare ntirabampa yego nkaba niberenga mu ntara ya karusi komine shombo umusumba n'igaharo yego nagomba ngire icyo mvuze ku makuru mutamenye mhm. yabaye ngaho iwacu mm. kandi ayo makuru amaze igihe yego urabona ko leta ishobora gukenera gukora imigambi ibishaka mu bice abanyagihugu baba bagabamo amashamvu yabo mhm. kandi mu mpamvu bakiza kuhashaka barajya inama n'abenegihugu ukumva yuko bataho umuzibukiro kandi ukumva ko bimeze neza mm. ariko mu nyuma uca usanga baciye babifatamo intego ugasanga bamwe bose bemererwa imizibukiro nta na kimwe bariko barafashwa mu nyuma mhm. akarorero kari hagufi hariho uru rukinga ruca ngaha ah, muri komine shyorongo mm. ruba iyo muzamuye ingaruraba yibujumbura twita ngo ni rusumo mm. burya abenegihugu baho mm-hmm. aho urujya rukinga rwaciye batemaguriye ibitoke ibiti amakawa n'ibindi mm-hmm. hanyuma barabemerera yuko bazobaha agashumbusho barababwira ibice ukuntu ibice bice ukuntu badoda barabibaha kugira ngo ayo masanga bayikore ko bayifashishe mbere no kuyimuka bamwe bamwe biyimuke bakiriweho n'ubwo rukinga hejuru mm. barongera ukuntu bashobora kuyitunganya kugira babe mm-hmm. ayo mafaranga y'ubwa mbere barayarose mm-hmm. gabo ikintu kigira kabiri baciye babiri mm. ikibabagiro si ikindi mm-hmm. ni uko abanyagihugu bagenda kwitura mutanteri akahirya yego bitura bamatari ntage cyabafasha mm. none birakenyeye by'ukuri nk'uko umukuru w'igihugu yamara avuga nyene ubutungane mu burundi ntibubeho mm. twasaba mm. rero abo babijejwe yego uyubura amatari mushasha duheruka kuronka mm -hmm. akiza kugira tumubone tumumenye baramushyikiriza ico ciyumviro mm. ntaco yatubwiye ciza kirashe mm -hmm. twasaba rero yuko abenegihugu botudodorera hanyuma tukumva icyatumye ayo mafaranga y'agashyumbushyo atobonekaho umuzibukiro murakoze mbega ibyo bimaze imyaka ingahe ayo mahera barayemerewe ariko batararonswa imyaka itatu imyaka itatu yego murakoze ariko no kubandanye ni mwibutsa abajeje intwaro mu ntara yego eh, murabe ngira ngo nabo bazuca babariza mu wabijejwe twebwe twagerageza uburyo bwose dushoboka ariko mugandi turonka umuco kugira ngo turonke ahantu duca kugira ngo tugende kubikurikirana mhm. webwe urumva usanga amayira yose yugaye kuko ugiye kwa mutanteri ntaguha umuco mhm. ugiye kwa buramatari ntaguha umuco urumva menga n'akantu k'agasisiteme bigiriye kagwabo nk'abarekisemo yego turabashimiye amakuru abijijwe babyumvise yuko mukine mizibukiro yanyu y'iyo myaka itanu nuko reka tubashimire ntirabama mbwije urugitse radiyo isanganiro wundi munyakamurongo aro amahoro cyane ni edimo bukinanyana edimo bukinanyana eee eh. yego njya kubabwira mhm. eh, ibintu byerekeye ibintu by'ubutaka bahize Edmo sindiko ndabumva neza Edmo sindiko ndabumva neza ari ibintu bisuma mu telefone yanyu. Mm. Mhm uti rero. umunyamahanga yashobora kutwubakira n'akarengo ubuntu burihabwa ibigira inama kanatsinda bigira imana barone twese turondera icyoteza imbere uburoni bwacu tugusanasanisha ibikorwa umunyamahanga yashobora kutwubakira bigira imana abarundi muze tubwubake nimuze nimuze dore icyo guteza imbere nimuze nimuze dufatane munda tubwubake nimuze nimuze uburundi bwa nyaburunga nimuze nimuze twarajwe n'abasogokuru nimuze nimuze Alo. Alo, alo, mwiriwe neza. Alo. Amahoro. aho ni ku yego mwashitse halo ndabumva ndabumva vuga akazina kanyura muherereye ndabumva halo umunywanyi turiko turumvikana telefone yo ndumva ko itariko irabyorosha nkuko nabasavye muze muraba neza ama telefone yanyu kugira ngo dushire kuganira twumvikana undi munywanyi ku murongo alo mwiriwe mwiriwe neza eh mwosha tuzijwi makamba bosco imakamba eh. mhm, eh, mutubwire amakuru acenga iwanyu angere ifumbire ifumbire mm. mhm. ngo bakatwandika mu makaye twahitike mm. inzu twari twanyuma zacyo byadupfanye baduhe mwaranditswe ariko ntawe mwaronse ikigwambye kwa yirose ariko batagomborera mm. rimwe mm. mugabe gwa kari bacu batwara twandika mu makaye twabayitike kugira ngo twatuze kurangira bagusaba mm. n'ubu twaronka mugabe ntibatanze badupfanye kwihangana canke mubandanye mwegera bunyene bababwiye muyandikishe mubabaze iyo byo babigeze kumbure ngira ngo iyo bitaraboneka ariko nkwanda yanamwe mwishutse yego none mwegera wabanditse babwira yuko bimeze gute mba ibwo mihanga irahari batwiye ko batwaje bagira mu ikayi tukaba ikice none mwarabyubahirije mwarabikoze twabikoze tubaha tubaha amatike y'amagara twandika mugabo mm. twaririmbaga ko bati batubakena mm, murasubira mu bibutse undi munywanyi ku murongo aro aro alo mwiriwe alo ndabumva alo ntituri ko turumvikana na gato alo alo alo alo je ndiko ndabumva munywanyi alo alo alo ndiye dimibukinanyana Edwego aha shikiriza amakuru utamenye ndashaka kubamenyesha mhm mm baremesha kiyago ino barabakuye mu ibukina nyine bashanga abandi banataremesha kiyago muri rusa muri mu ncansho mm eh, yego sinzi gitima sinzi ko ari hose mu gihugu cyose ntavyona barabakuye mu gufasha igikorwa yego hmm. babyasa mu tubarize bati mm Okay, yari kuvuga kuje n'abaremesha kiyago batafashwe mu bikorwa byo gucandaga. Allo. Mwali nyabihanga niyonga waliki. Niyongabo Alexi. intwaro nyabihanga kujyana ijana na rimwe mm. yego mhm, amakuru utamenyesha ingahe intwaro amakuru y'umuco ariko muramenya mm. ni ukuntu izi karita kamu abanyagihugu bo muri mwaro bariko barazironka mhm, bazironka gute ni ukuvuga ugiye kuyirondera bagutuma ngo urupapuro ngo wagiriye ko mariage mhm. rero ikibabaje ni uko n'abajya batama n'abatama akazi bagize mariage kera nabo nyine bazibatuma mm. umuntu agace yibaza ati nk'umuntu ashingije se bakwe se bakazana urupapuro nk'urwo urarumutuma ararurondera gute ararubaza ngo iki azoruronka ryari mhm. uwa karerona nabona ataha arira amijagura ati ahamvuye kururondera ndarubarunyine yego urumva no kuraba ukuntu mwodutabariza naho umuntu afatwa n'indwara umwanya n'umwanya wajya kurunda bakarukwiba mm. none Alex ni abo babasaba izo mpapuro z'uko bagize ubugeni ni hehe ni muri komine ni muri zone ni aha neza neza ni kuri santere do sante ya zone munago santere mm, do sante zone munago yego mugabo urumva ngo hose niko bimeze mm. ego no mu kibumbu cye naragiye kwirondera ajya mu kibumbu nabyo niko bambariye mm-hmm. mugabo naciye nkoresha ubundi buhinga hanze paranteze mpabwa nshya ndayironka yego yego yego mugabo urumva n'ahandi muri mwari hose niko bimeze uwakare mm. wowe by'ukuri je twivuganye twiyagiye nyamutamakazi mhm. ye yaravuye hari isaha y'isatanu niho twari ko amakuru niho nariko ndayatohoza mm. ni byabaye je nabyiboneye yego yego rero urumva rero nuko dutabariza umunyagihugu afatwa n'indwara umwanya n'umwanya urwo rupapuro atari burubone mm. urumva uca ari ibindi biharuro murakoze cyane alexi eh, ibijyanye n’ibiciro nabyumva ibyo mm. byo ntawe ukibivuga n'agahomera bumwe mhm, byifashe gute iwanyu ni ukuvuga ikiro cy'amavuta turi ko turakigura ibihumbi indwi amamesa amamesa amamesa isabune nayo ugomba kumesa nka twebwe twipfukira ibirengeti mm. ubu dutinze kumesa urunda isabune y'igihumbi n'abiri eh, ikiro cy'ubufu n'ibihumbi bibiri ibiharage ni kuri bibiri n'atanu urumva ibintu byabaye ndabona umuceri ni bitatu n'atanu bine mm. ariko ho murabibona ni ukuri uremera ukazimbwa ugiye ku isoko ntubibura mm. ifaranga warirose uremera ukazimbwa mugabo ku rubuga biguma byabonetse umugabo biri ku giciro cyo hejuru yego yego turabashimiye yego nawe ndagushimire munyamakuru ndumva yuko uri kurumvikana n'abanyagihugu murakoze cyane natwe turabashimira uriko murayaganirwa muhuzwa ahanagumye ndabikurikirana buke buke kuruye rukugwego mugire ijoro ryiza ndamukirize n'abandi muri kumwe ubutumwa bwashitse eh amahoro meza Radio Isanganiro aiwanyu havugwa maki e, mu bana tubwira amakuru yace ngai wanyu amakuru Radio Isanganiro tashowe kumenya Allo Allo Allo Allo allo ndabumva Allo ndabumva ndabumva munywanyi eh, ndi kwizera obedi mu kizina kwizera obed alo ndabumva ndabumva kwizera alo ndabumva cyane abanywanyi telefone ndumva ko zitari ko zirabyorosha ariko nizere uyu obedi ko azawugaruka ubundi munywanyi ku murongo alo Mwiri weneza. Iwe. Hmm, muduza kajwe tuganira nande. Afani kumana reverie muruigi. Inde? Kumana reverie. Reverie muruigi. Oh. Hmm, ama makuru tutame ya chei wanyu. Aja, na honi mine zivichiro ni hatari kwe. Ibichiro. Oh. Pijifashe gute. Iwe, chuma pute zanga, shimo kia kukwa vichani. Ego. Mwa wala mwiki guranga. Aki guranga vini. Mm-hmm. iby'umududu ugasanga ari ku yego eh, ndabona ni hatari mhm. Reverend nana agatelefone ngira ngo twinite dushye tumuherana yakora avuga ibijanye n'ibiciro byaduze aho ibintu bitoroshye cyangwa amafaranga ibihumbi 2000 bigeze kuri bitanu yego nuko uri munyaka murongo ro uri munywanyi ntaragaruka reka tubandanye tuganira albert nduwayo niwe uri kubafasha mu buhinga bw'ibyuma ikiganiro muterama nyina jean marie mayonga <laughs> ndanezerewe ku byo numva ntoduma ewe konete wanje urira umuwanga ko habaye iki ni irya mbere nkubonye nezerewe nk'uko ndagusabye umbwira icyo kintu ekonete yagize ni ukuri kuba umunywanyi ntahemuka mhm. wa ekonete ni nko kuba mu nyishu aho ibaze nawe baduhaye akajya ko kuronka amanota iyo ukoresheje amayinite cyangwa eko kashi sindiko ndabitahura neza umva ufyonze akanyenyeri mhm. amajyana umunani na mirongo inani n'umunani umunani mhm. akanyenyeri mhm. rimwe akadirisha uba wiyandikishije mu bakiriya b'agaciro ba ekoneti gutyo rero uko ukoresha amayinite mhm.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 bosco mucimbizi eh, mu ntara bubanza mm. amakuru utamenye duhaye amakuru utamenye yacenga iwanyu ikibazo dufite aha kuri mutumba wa cimbizi urafise ikibazo kijyanye n'ikambi yo ku mudugudu ikambi yo ku mudugudu aha rero mu bisanzwe abanyagihugu bamerewe nabi kubera ibyo kibazo kimaze imyaka ibiri mhm. ntacyo rero duhaye turahereza umunwa mm. n'ugiye mu murima bamwiruka ko mhm. kandi rero si ukuvuga ngo ni umutungo umwe wa cimbizi gusa mhm. ni umutungo wa Mhm. n'umutumba wa buhandagaza mhm. n'umutumba wa rugunga mhm. n'umutumba wa kagwema n'igice cya nyamitanga kiraba mu bice bitoki rero nk'amayigitari yo barenga igihumbi yego rero tugiye mu matongo yacu abasirikare bashobora kwiruka ko mu misanzu ku mudugudu rero icyo kibazo ntitubona aho biri ko birava ntitubona aho biri ko birajya Mm. na n'uyu munsi mhm. wasaba nkamwe mwebwe abamenyeshamakuru ko mubitubariza mm. none abasirikare babuza kubera iki n’imirima yabo barayihawe bimeze gute mwebwe babuza kurima gute abasirikare n'imirima yabo barayishikirijwe cyane bimeze gute mu ntwaro bababwira iki Eh, iyo mirimo yabo mu menyeshamakuru ntayo bigeze bashyikirizwa mm. twebwe twari dusanzwe tuhakorera kandi twarahavukiye mm. urumva rero n'ubu icyo kibazo kiracyari kidasanzwe rero twebwe twari dusanzwe tuzi neza imetero zigize iyo kandi mm-hmm. imetero magana atanu ku majana umunani mm-hmm. rero nabo bakaca bashaka kuguma bagura ikambi nk'ubu rero batwaye nk'imitumbi irenga y'induye mhm. rero twebwe turi ko turasaba abategetsi cyangwa abagezwe intwara baturabire ukuntu twebwe turi ko tutameze mhm. none mu ntwaro mwarabituyeho kugira ngo mwumve abajeje intwaro ngaho icyo kibazo ubona kibashikirije barabizi neza barabona ibiri kubiraba ndabumva Alo? Ndiko ndavuga. Muranyumva? Eh. Ico kibazo bajeje intwaro mwarakibashikirije mwarabituye kugira ngo kumbure baze babirabe. Abajeje intwaro nta mwisi n'umwe batigeze ibyo bintu Ariko nta kibazo twebwe tufomohora twebwe abenegihugu barigera badushikirako. Mm. urumva rero bosco kumbure mwobana nyene mwitura inzego mubandanye mwitura inzego alo alo muranyumva alo bosco n'ubu ntimunyumva Vocês ali, Belém, África. la lac résonne, océan de paix, de faune et de force. Le soleil rayonne et les fleurs colorent des plaines des montagnes. allô Allô Oui, Jean-Marie Mayonga. Akazina kanyu? Ni Butoyitoma. Naenda gukumbuye bwana mumenyeshe makuru. Mwiriwe neza Butoyitoma. Mwiriwe neza. Mm. Ewe. Sange sange. Ukuri abari ku buhinga tuma umurongo wa gatatu barabe bahinyanyire kuko mugiye kwakira umuntu hari ibintu bica bisumeka bitaca bigenda nabi cyane no ku murongo wa kabiri hari ibintu bica bidasa utabubona handika ngo aperite termine mm. bigahita bigenda ni bakositeri mugabo ndi ngo bihaye biza neza mm, Robert yavyumvise eh. ngira ngo aza kubikosora kugira tuje turumvikana ivyo eh. biriko bica bija mu bivemo mm. eh, ayo bwana wa murongo wa mirongo umunani n'icenda n'ibicindi yawe wo twarahebye mugabo rero mhm. ikiza cyari wa murongo kumbure tufatiraho iyo muri rutana turabumvise uravuga neza kabisu mirongo umunani n'icyenda n'ibicendwe ntimudufata neza oya oh, ujya twarahebye none mwari mm. muherutse kunyumva nuko yasa mm. n'amakuru yanyu nuko yasa n'amakuru yanyu tucumva burema mhm. eh, wari uzi ngo ni ukubaheba yego oya oh, si ukubaheba kabisa ntitwari tucumva n'ubu numvirije kuri ka karongo twumviriza kuri antene yo mu rutana mugo ujya mu rugwa mirongo umunani n'icyenda n'icindwi niwo wari originari ngaho iwacu mu ruyigi mm. eh, hanyuma rero bwana rero mukomere ariko kandi bazira mhm. turabire nta n'igituma ikaronka inoti y'amajana atanu purema inoti y'amajana atanu nera kadi kuroba mm, ntazo mubona ntazo tubona kabisa mm. kuri nyine nk'abajeje ibintu by'amabanki nyine bajya barahereza amahera badandaza bajya baraducangira ajya amahera y'amajana atanu kabisa ajya aragoye kuronka urayerera ukabura mm. amajana atanu aragoye mugabo igihumbi ntangwani n'inoti ya bibiri n'iya mm-hmm. bitanu n'iya cumi ntangwani mugabo inoti y'amajana atanu iragoye purema ni umuti ni umuti purema kugira uyibone mm-hmm. amayero mukomere murambe kabisa amayero imana ibafashe mubanze nyimukosera ibyuma prema turabashimiye ababijejwe umuhinga bw'ivyuma Ruben do yavyumvise azofatikanya nabo basanzwe bafashanya babitunganye hanyuma usubire kudukurikira neza mukomere nuko mugira ijoro ryiza twese hamwe ubundi munywanyi ku murongo aro mwiriwe mwiriwe Mm, akazina kanyu naho muherereye nitwa ndayishimiye ndayishimiye muherereye he mm. ndayishimiye muherereye hehe mpereye muri bujumbura rirani mm, mhm. amakuru utamenye mhm. amakuru mutamenye yego nagomba mvuge ku kintu cy'ubutungane mm. ni ukuri ikintu cy'ubutungane turacyafite ikibazo ni ukuri nuko nyakubahwa nyine aguma bivuga mm. ni ukuri mu butungane ntibarabe bakosora ibintu mm-hmm. umuntu atunganirira mm. umuntu yakoze ikosa ahanwe yera yere mugabo by'ukuri ubutungane burema burabe ntubujye w'akarorero mm-hmm. jewe maze iminsi n'uwo tuvukana dufise biro de shanje ushika naho twitaba nabishikirije no ngaha kw'iradiyo mhm. twaritabye inama ya minisitiri mhm. kuri ntari mhm. icyo gihe eh, ni mu kwezi kuza gushika naho petitere afatwa uwitwa kwizera eliyasi akaja mu mpimba baramurekura ariko ariko mhm. amafaranga yacu ashika miliyoni mirongo itandatu mhm. ari muri dokimentasiyo umuntu ararekura mhm. aho ubwira bya bintu by'iwiwe bongere babimuhe n'ubu n’ukuri ibi bintu byananiranye twagomba dusabe n'ukuri mu butungane badufashe by'ukuri umuntu amaze kwegwa atacaha yagirizwa ubutungane bukabona ko atacaha yagirizwa bari guca bamurekurana n'ibyiwe none n’ukuri tubandanye tunyanyatswe by'ukuri nkajya n'icyubahiro yamabivuga umuntu akavuga ati abanyagihugu batunganiriye ubu n'ukuri amafaranga yacu ari imigenderere ni ukuri twagomba dusabe nyakubahwa dedeye adufashe ibyacu ayo mahera ntituzi iyo ari ni ukuri n'umutegetsi iyo bari karanyuma adufashe by'ukuri ibyacu biboneka Mm. kandi bo badufashije n'ukuri none ndayishimiye ibyo bintu byanyu mumaze gufungwa nyuma yego ndabumva ndiko ndabaza eh. mu butungane eh. mwarabashikirije nyine dosiye yari imeze kugira ngo ayo mafaranga yanyu mushobora kuyakomorerwa mu gihe basanze atacamufise prokirere eh, wa mukaza prokirere wa mukaza yarayakiriye mhm. dosiye yakiriye ariko turabaza ati none amafaranga yacu mhm. ari hehe mhm. n'ubu nta muco n'umwe turabona tarase y'izo miliyoni mirongo itandatu ni ukuri twagomba dusabe by'ukuri ni ukuri badufashe umutegetsi iyo bari karumviriza iradiyo isanganire adufashe iyi dosiye by'ukuri amafaranga yacu ntazimire kuko twe turi ko turataka ibyo tuba ariko turakora twari ko dukora ibintu byemewe n'amategeko Mm. twemerewe na berbe biro do yari yemewe mhm. none by'ukuri ibintu byemewe none tunyagwe ibyacu by'ukuri ubuzima bwacu buhagarare mm. turugwaruka turi ko turakora mhm. nyine icuba yabuze ati gwaruka ajya ku kizimu ukore none tujya tunyanyaza turasabye n'ukuri turatakanze nyine n’icyubahiro ndazi ko n'ukuri yama yarenganiye abantu kandi niyo dosiye ni ukuri badufashe kugira n'ukuri ayo mafaranga yacu miliyoni mirongo itandatu tumenye iyo ari kuko n'ubu nta muco n'umwe tumenya atari amafaranga araha hmm. urumva rero ah, badukurikira babyumvise mu ntwaro babyumvise yego ndabumva ndayishimiye ndiko ndavuga nti ah, babyumvise ariko rero namwe mugerageze kumbura mu procureur nyene uyo yabejeje ko yabonye atacumwagirizwa nariko ndavuga nti uyo procureur yabejeje yabonye ko atacaha kibagira porokirere eh, eh, eh, porokirere wa mukaza yarakiriye dosiye mugabo ayo mafaranga tuyabajije n'ubundi batubwira ati ayo mafaranga araha murasubira mu mwegere mu mubaze nicyo gituma mm. twosaba mwigendereza twosaba dedeyi adufashe kugira tumenye ayo mafaranga iyo ari mm. kuko ayo mafaranga n'ubu muri dosiye abacamanza bakiriye batubwira ko ayo mafaranga atayo babona mm-hmm. none by'ukuri tunyagwe mu gihugu cyacu n'ukuri icyo byuma twosaba badufashe by'ukuri kugira ibyacu biboneke murakoze turi ko turatakamba yego nuko ndayishimiye mu bw'ijoro ryiza alo amahoro cyane ndi kuri muri komine sare intara ya bujyumbe yoranda murahawe ikaze ijwi ry'umukenyezi yego cyo nagira hmm. nagira nshikirize ikibazo kivutse mhm. kuko baba batanga mu mashyirahamwe ibiharage birobanuye ibigori ibiraya n'ibindi mhm. none natwe muri komine sare ntibaze baraduha natwe umuceri urobanuye ibyo dutera ku musozi mhm. baduhe n'ubwishaza kandi mhm. mwe ntibahora babaha oya jengira ni kubera ngira ntari mu mashyirahamwe ngira ngo sinzi mugabo jeni ubwishaza ntabwo ndabona batanga kandi nawe uraza waba utsinze mwaho uyeho birafuma ikiro n'ibitanu mm, ariko abari mu mashyirahamwe barabaha ndibaza ngira bo bababaha kuko narigeze kubona ahantu bawurima mu mukino mm, urabanza nawe rero wiyunge n'abandi uje mu ishyirahamwe murabe ko bitazogenda neza si byo yoranda haro yoranda ndumva telefone byahindutse ariko yari avuga ibijanye no guhabwa izo mfashanyo z'ubwishinza ngira ngo niyegera abandi bizokunda halo halo ni alex ngarutse alex yego ni ukuvuga rwa hmm. rupapuro rwa mariage amakuru mpejeje gutohoza yerekana yuko ngo rutangwa ku bihumbi bibiri yego aha ni ukuvuga kandi urwo rupapuro mariage bica yuko ugura n'ikarita y'ibihumbi bitatu mhm. kandi bagaca bagutegeka yuko utegekwa kugurana ngo n'agatya agapapuro ka ambirasi kagurwa igihumbi n'atanu mhm. bagaca bongera bakanagutegeka yuko uca uzana na rya foto nyine bashyira ku ikarita wifotoza mhm. nshyashya urumva mhm. bwana munyamakuru bica bisaba umutahi muremure urumva ni kuvuga ibihumbi bitandatu hafi ibihumbi indwi yego yego mm, kugira ngo ni uko dusaba ayo y'ikarata gusa ifoto mm. bibaye ngombwa ugakoresha kuzari ku yindi karata mm. mukandi rumva ntibabitwemerera byose bakibagomba bishyashya mm-hmm. urumva nuko muza muratuvugira mu buyobozi bwa porovinsi mwaro cyangwa mu buyobozi bwa komine nyabihanga yego yego murakoze cyane alexi ni ukuvuga munyamakuru mm-hmm. kandi nongera kongera kuguma ndagushimira mm-hmm. aho ucumba duti ndagushimira kubera iki mhm. hari kuko hari hamenyesha amakuru bamwe bamwe iyo bari kuri miko turiko turayaga rimwe na rimwe tudahuza usanga tuguma duharira mbere bamwe n'abandi bahora batubwira bati ngo nyambare amahera mukorera urumva mhm. rero nawe ndaguma ndagushimira ndumva yuko uri kurumvikana n'abanyagihugu muri ko muyaga muhuza mhm. nkaca nongera nkashimira umunyamakuru mugenza we ujya apoloni dusaga apolo nidusaba nabo nyene iyo ariko arayobora ikiganiro abo baba bari kumwe barayaga bahuza neza atangorane usanga mhm. bariko barumvikana mhm. mugabo hari abamenyesha amakuru bagenza usanga tutariko turumvikana rero muri rusange cyambandanye ndagushimira nuko murakoze Nuko Alex natwe turabashimiye mubanda yamutega amatwi radio isanganiro. Aho iwanyu havugwa maki tubandanya tuganira muduha amakuru yaciye ngaho iwanyu amakuru radio isanganiro. Amahoro jamare manyo. ndabaye mwiriwe munywanyi eh, ndi kwizera ubedi musigina kwizera ubedi ego nimwe mugarutse yego eh, nagoma nshikirize hmm. ikibazo cy'agasukari mhm. eh, agasukari n'ukuri ntituzi iyo bitera umutwe ntabwo tukibona ntituzi hmm. impamvu hmm, nta n'ak'umuti none kose usumo yavuze ko ibintu bimeze neza kandi abantu bariko barayibona mwe iwanyu rero muri bubanza ntayiriyo bashaka sukari twarabuze ngira n'akayi umuntu yahora akanywa ku nzira none nta nako reka kumbwira yego eh, ikindi kibazo nacyo mm. nari mfite mhm. ni ku bintu by'ibiciro umuntu mm. arashobora kuba afite umuryango w'abantu batandatu mm. akagenda gusumisha ibihumbi icumi by'ukuri bikahera atanu dukararagu yego ibiciro n'ukuri barakwiriye batware bacu kuraba ingene iza ndibaza nko kudeduwa na sinzi hmm. bakaraba bakagabanya ku bintu by'ibiciro ego nuko kwizera obedi yakovuga ibijyanye n'ubukene bw'agasukari ngo katagaboneka aho baherereye n'ibiciro byaduze aho amafaranga ibihumbi icumi ku muntu afite umuryango w'abantu bagera kuri batanu ibihumbi icumi bihera atakintu na kimwe bashyitse ko nuko rero abijejwe bavyumvise kumbura ngo iyo suka rizoboneka hanyuma ivy'ibiciro navyo ubushinganje bw'udandaji mbazo rabo kuntu bafasha kugira ngo ibiciro bishobore koroheza abene Allo eh, ndi ntare turiye kugaruka ndi ntara ya Karusi komine Shombo eh, eh hari icyo nagomba mvuge turiko mhm. turavuga turiko turakebura kugira ngo tuvuge natwe ibicuruzwa abanyagihugu bazobatwa mm. benshi biyumvira yuko ashaka ko turaguha umuntu mhm. iyo nibaza yuko muri make umuntu ashobora kuvuga mhm. yego cyangwa oya ku bintu abona yuko bitagenda neza cyangwa uko neza mm. rero abo bategetsi nabo ni ukuri barabe twebwe nkiriya busema burya ibyo tuba turi ko turavuga ibyo tuba tubaye mm. n'ibiciro nk'uko abandi bose bariko barabivuga mhm. biri twebwe ntitubibaza ukuntu bizogenda twebwe turabona yuko turabo gupfa turabo tutarabo kuba kuko mm. leta ikarondera amakori yo gukoresha muri bibiri na mirongo ibiri na kane mhm. bwa natwe bagaca biyibagira yuko natwe natwe bagiye kudukorera ngo bidukorera natwe dufite ubuzima bwiza mm. barakwiriye kugerageza rero bakumva akamo tubatera babyumvise yego nuko turira busema murakoze turabashimiye Ciao. Radio Isanganiro aiwanya vukomaki. Uno munyaka murongo. Allo. Allo. Miriwe neza. Niwe mutama jama imayo. Tuganira nande. Maraganira na mawe nayo meretu si batazi ya nyamuranzi ngamukinani. Meretu si mukinanira. Yego me. Mm, ayo makuru utameye cinga iwanyu. aha n'amahoro mukinanira kinanira mhm. nagomba kuvuga mugabo amakuru y'aho mvuka ari mu ntara ya murambi aho nataye urudodo mm, nimba mwarose naho nyine ni byiza iyo niyo naheruka mm. nagomba kuvuga mhm. eh, hariho burade baduhaye yo kuvomerera imyonga mhm. nyine icyubahiro umukuru w'igihugu yari yaduhaye burade baratwubakira burade mugabo jewe narabonye yuko imvura igiye kugwa ndabona ko iyo burade igomba gusenyuka mm. iyo nkavuga ati ababijejwe bakwiye kujya kuraba kuko uwo mugambi waje tuwukeneye cyane mm-hmm. baraba iyo burage ntiduke mu myanya y'intoki ndabona ko hasenyutse ahantu hatari hato mm-hmm. na cyane cyane inkombe inkombe z'aho bubatse aho amazi ashikira hepfo yego impande zose impome zose ndabona ko zasenyutse mm-hmm. yego niyo yari ndagishinga yego yego reka tubashimire cyane meritus murakoze mucyama mugire icyo ryiza namwe namwe wamurereye sawa sawa nuko rero nshuti bagenzi na mwese twari duteramanye muri uno mwanya wose ikiganiro yari ayiwanyu havugwa amaki mwabyumvise yuko amakuru mwadushikirije yaciye nkayibonye tudashoboye kumenya ari menshi cyane ariko rero nizere yuko kumbure tuzashobora kuhashika tukatohoza neza nk'uko mwabitubwiye mubandanye mutubera ijisho aho muherereye e, kuko namwe muri ijisho rya radiyo isanganiro ku mutumba ku musozi muri komine mu ntara yego mukatubwira amakuru yoba yaciye nuko rero sube ndabashimiye mwebwe mwese mweze ico mushikirije ku makuru utamenye sinigwa ndagaruka ku mazina yanyu ariko mwese ndamushimire kuco yadushikirije nsubira nshimira na Albert Nduwayo yatumye dushobora kumvikana mu buhinga bw'ivyuma Jean Marie Mayonga niwe mwari muteramanye muri kino kiganiro cuno munsi ahiwanyu havugwa maki sube rero ndabifurize mwese kugira ijoro ryiza mu bandanye mutega amatwi ibiganiro vya radio isanganiro havugwa make nta mwanya afite wo kumenya ibyo muri karitsiye ntabyo ingorane z'iwacu mu kazi naho buri umugabo